Slova svatého Ewangelia podle Mateusza. Petr przystąpił k Ježišovi a zeptal se, Pane, kolikrat mam odpuścić swemu bratru, gdyż se proti mnie progrzeszy? Nejvíc sedmkrát? Ježíš mu odpowiedział, Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedm a sedmdesátkrát. krát. Nebeskое království se podoba králím, který chtěl provést wyucztowani ze swymi służebniki, gdyż z wyucztowaniem zaczął, przywedli mu jednego dłużnika, u którego mieli 10 tysięcy grzywen. Proto, dłużnik nie miał czym zapłacić, pan rozkazał prodat ho i se żeną a dziećmi, a se wszystkim, co miał, a tym zapłacić. Tu mu ten służebnik padł knocham, a na koleno prosil. Mniej se mną strpeni, a wszechno ci zaplaci. A pan se nad tym służebnikiem smilował. Propustil ho, a dluch mu odpustil. Sotwa wszak ten służebnik wyszedł, potkal se z jednym ze swych druhów we służbie, którym był drużen sto denaru. Zaszal ho škrtit a křičel Zaplać, co jsi dlužen. Jeho druh padl przed nim na kolena a prosil ho Mniej se mną strpení a zaplatím ci to. On wszak nie chciał, ale szel a dal ho zawrzit do vězení, dokuty dluh nie zaplaci. Gdyż druhové ve we służbie widzieli, co se stalo, velmi se zarmutili. Szli, a wszechno to powiedzieli swemu panowi. Tu si ho pan zawolal, a rzekł mu, Służebniku niczemny, cele dluh sem ci odpustil, protože jsi mnie prosil. Neměl se stade i ty smilovat nad swym druhem, jako sem já smiloval nad tebou. A jeho pan se rozchněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh tak budę jedna z wami i mój nebeski Otec, jestliże każdy swemu bratru ze serce ne odpusti te. Gdyż Jeziś skończył tyto rzeczy, wzdalił se z Galileje, a odeszedł do judzkiego uzemi na drugą stronę Jordanu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Petr przystał k Jezisowi, a zeptal se, Pane, kolikrat mam odpuścić swemu bratru, gdyż se proti mnie progrzeszy, najbić sedmkrat? Milowani bratrze, sestry, ma smysły o tom mówić w dobie pandemii. Pandemia wzdalila nas od sebe jen fizycki, ale nie duchownie. Laska k Bohu i laska k bliźniemu nie ma karantenu. Kdo nemiluje, trwa we śmierci, napisał swaty Jan. Ježišovo uczeni je opět odpowiedzi na konkrétní životní dotaz. Ježíš mu odpověděl, neříkám ti nejvíc krat, ale trzeba sedm a krat. Ježíšovo uczeni idę opět dal, a przekraczuję zbożność faryzeů a učitelů zakona, o które rzekle, nebude, nebude-li vaše sprawiedlnost o mnoho przesachować sprawiedlnost zakoniku a istnie nie do do Królestwa Niebieskiego. Ježišova odpowiedź z nim odpuszczet na omezenie, bez granic. Je nesmyslne poczytać. Ježiš proto jej dopełniuje podobieństwem, we którym proti sobie stoi trzy wzajemnie souwisiejące sceny. Setkanie zadłużonego żebnika z jeho panem, Spotkanie służebnika oswobodzonego od dluchu z innym służebnikiem, który był jego dłużnikiem, a nowe służebnikowo setkani z Panem. Jeżiś tak swym uczednikom nazornie ukazuje, co znamena naśladować nebeského Otca. První služebník je enormně zadlužen, ale pan se slitowawa, a celý dluh mu velkoryse odpouští. Betruchem dziejství se tento služebník setkává s jiným služebníkem, který mu dluží celkem směšnou částku. Mohli bychom očekávat, že mu tento malý dluh bez okolku odpustí, ale nestalo se tak. První služebník je nemilosrdný. Milost, kterou přijal, neproměnila jeho srdce, a proto na sebe přivolává Boží soud a trest, jak vidíme ve třetím dějství gdy odmita odpuścić swemu bratrowi, ukazuje, że dostatecznie nie poznal zaważność swego własnego grzechu. Boże odpuszczenie je promarnieno, pokud nie dowolimy, aby nas promienilo k Bożemu obrazu a podobie. Odpuszczeni plodzi odpuszczeni, neodpuszczeni plodzi neodpuszczeni. Nechá pameli dosud svou vlastní hříšnost, Bude nam za ciężko życi, odpouszczę Ci. W każdodennym żywocie wietrzyną ani neni nutne życi, odpouszczę Ci. Staci se usmat, obnowit chowor, prokazat niejaką malą laskawost, skratka odpustit. Ale z drugiej strony ma jasnie zaznit, omlouwam se, odpust mi prosim. Swaty Jan pisze, rzeknemy li, że grzech nie mamy, Klamemy sami sebe, a není v nás prawda. Odpust nam winy, jako i my odpuścimy naszym winnikom. Tymi to słowy si człowiecze sam urczujesz miru, a sposób odpuszczeni. Ponieważ si przejesz, aby ci Pan odpuścił tolik, kolik ty si odpuścił drugiemu. Odpust proto tomu, kdo se proti tobie prowinil, wszechno. Nie chcesz li, aby został swemu Panu nieco dłużen, za swe své vlastní vine. tak to, prosi, a na neodpouští, ten svou modlitbou sam, proti sobie vznáší obżalobu. Proto nie chcesz lise bat trestu, Mniej ve svém srdci wżdy připraveno odpuszczeni. Tak to říkal svatý Petr Chryzologus. A papież Franciszek uczy w Ewangelii nie nic, co by budziło pochybności o tom, zdabuch Bóg odpuści grzechy tomu, kto jest prawnie dysponowan, a prosi o nowe to Tato przekupující Boží milost je však vždycky zavázna. Není náhodou, že Matoušovo evangelium po podaní Otče naše zdůrazňuje ze sedmi prozeb této modlitby prawie braterskie odpuszczenie. Jeśliże totiż Odpuści te lidem jej ich pokleski, odpuści také vám váš nebeský Otec. Ale gdyż lidem neodpustíte, ani wasz Otec wam neodpuści wasze pokleski. To jest silne. Nejednou jsem slyšel nikoho říkat tomu člověku nikdy neodpustím. To, co mi udzielal, nigdy neodpustím. Pokud však neodpustíš, neodpustí ti Bůh. Ty zavírasz dwerze. Bratrze, sestry, przemyślejmy o sobie, zdajmy sto odpouściet na bo nikoli. Ježiš rzekł jedną svaté Faustynie, wzdaluj se reptajících jako nakazy. Swaty Paweł nas powzbuzuje, nikomu nie odplacej te zlem za zlé. Buči všem mějte na mysli jen dobre. Jeli można, pokud to zależy na was, žijte se všemi w pokoju. Snašajte se navzájem a odpouštějte si, malí kdo něco proti druhému. Jako Pan odpustil wam, odpouštějte i wy. Spata Faustyna modliła se. Spata hostie, zachowaj mnie, a zawrzyj merty przed tym, aby reptala, a stieżowała si. Wiem, że gdyż mylcim, tak zwycięzim. Amen.